Pas un astré, pas un ami, la place est déserte et perdue. S'il faisait sec, j'aurais dormi, il pleut de la neige fondue. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Est-ce la fin, mon vieux pavé? tu vois, ni gîte, ni pitance. À la poche au fiel à corvée, je voudrais vomir l'existence. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur, que suis-je, une qui immonde. C'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira non jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. et carré et chasse faux ne se mettent jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils nous prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon, leur luxe a débauché ma fille. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. De ces détrousseurs inhumains, l'Église bénit les sacoches et leur bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on fouille dans nos poches. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Un jour le ciel s'est éclairé, le soleil a lui dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais par mille, on nous coucha bas, c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié Vive la commune! Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Adieu, martyrs de Satori, adieu nos châteaux en Espagne. Ah, mourons, ce monde est pourri, on en sort comme on sort d'un bagne. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. ...95.0 Açık Radyo'da Fransız Öpücü'nde yeniden birlikteyiz. 1871 Paris Komünü'nün 150. yıl dönümünde komün şarkıları dinliyoruz bugün. Ee, bunlardan biriyle başladık programın ikinci yarısına da Öjen Potier'in 1880'de komün anısına yazdığı Jean Misère adlı parçayı Mulucci seslendirdi. Ee, komünde direnişe katılan ve bu sırada hayatını kaybeden bir işçinin hikayesini konu alıyordu parça. Ee, evet programın ilk yarısında Paris Komünü ortaya çıkan şartlardan ve komünün amaçlarından bahsetmiştik e, bu bölümde de komünün nasıl dağıldığını daha doğrusu dağıtıldığını mercek altına alacağız. E, öncelikle ulusal bir boyut kazanamamıştı bu hareket. E, Lyon ve Marsilya'da bir takım girişimler olsa da bunlar kısa sürede ortadan kaldırılmıştı. E, bunun yanında Paris'te ciddi bir koordinasyon sağlanamaması, e, komünün dağınık bir yapı arz etmesi ve çok farklı karar mekanizmaları olması ciddi birer dezavantajdı. Ee, bunun neticesinde Mart ayının sonlarına doğru Versay'da bulunan düzenli ordu e, komünü dağıtmak için saldırılara başladı. E, Mayıs başında İssi Kalesi gibi kritik noktaları kaybetmeye başladı komün ve nihayet 21-28 Mayıs arasında e, ki kanlı haftada denir bu döneme Paris tamamen ordunun kontrolü altına girdi komünde orduya karşı mücadele veren birçok kişi kadın çocuk demeden kurşuna dizildi. Ee, şimdi biz de bu olayları konu alan iki şarkıyla devam edeceğiz programa. İlk parçayı Les Octav grubu ve Armand Mestral birlikte seslendirecek. Ee, sözleri Jean-Baptiste Clément imzalı Le Capitaine au adlı parçada yüzbaşı duvara diye bağırdı diyor Mestral ee, ve kurşuna dizilerek idam edilenlerin e, suçlarını ve son sözlerini de Les Octav grubundan dinliyoruz. Ee, Bunlardan da Francesca Solville yine Clement imzalı La Semaine Sanglant'ta e, kanlı haftada yaşananları iş ve adalet talepleri için mücadele eden komün mensuplarının Versay ordusu tarafından nasıl katledildiklerini anlatacak bizlere. disait le capitaine, la bouche pleine, au mur. Qu'avez-vous fait Je suis des vôtres, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû pour échapper aux autres rester huit jours dans un placard. Qu'avez-vous fait Oh, pas grand-chose de la misère et des enfants. Il est temps que je me repose. J'ai soixante-dix ans. Allons-y tout de suite et fusillez-moi vite. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et plus Au mur, qu'avez-vous fait Voici de liste avec les noms de cent coquins, femmes et enfants de communistes. Fusillez-moi tous ces gros-là. Qu'avez-vous fait Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget, et tenez en voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît. Oh, moi, je porte encore mon brassard tricolore. disait le capitaine, la bouche pleine et vendue vendue. »« au mur. Qu'avez-vous fait Quatre blessures, six campagnes et de congés, je leur en ai fait voir de dur, je suis l'aura, ils sont vengés. Moi j'étais dans une ambulance, les femmes ne se battent pas et j'ai soigné sans différence fédérés et soldats. Moi je m'appelle Auguste et j'ai 13 ans tout juste. disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue au mur. Qu'avez-vous fait Oh, je suis mort, un soldat sans doute enivré, a tué mon père à la porte, et mon crime est d'avoir pleuré. Qu'avez-vous fait Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Et d'un tu vois ma lune Et de vive la commune Au mur disait le capitaine La, la bouche pleine et du vendu Au mur des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins parisiens de la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est tôt et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça le dans le manche, les mauvais jours finiront. gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Qu'on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les cheveux napans de bouge, valet de roi et d'empereur. Oui, mais ça prend dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront quand tous les pauvres s'y mettront. Les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. gendarmes, des sabres peuplés des curés. Oui, mais ça le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront quand tous les pauvres s'y mettront. le peuple au collier de misère sera-t-il donc au jour rivé Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil pétard de la justice et du travail. Oui, mais ça le dans le manche, les mauvais jours finiront. Önce Les Octaves ve Armand Mestral'den dinledik Le Capitaine Mur. Daha sonra da Francesca Solvi geldi açık radyo mikrofonlarına La Semaine Sanglante adlı parçayla. Kanlı hafta sırasında yaklaşık 20 bin kişi idam edilmişti. Ee, bununla birlikte Paris Komünü ilerleyen dönemde katılımcı demokrasi temelinde bir sistem üzerinde yükselen özgür bir toplumun ilk örneği olarak görüldü ee, ve önce Marx, Engels ve Bakunin daha sonra da Lenin ve Trotsky bu deneyimden dersler çıkarmaya çalıştı. Ee, şimdi bizde komünün dağılmasına rağmen komün ruhunun hala hayatta olduğunu ifade eden bir şarkıyla devam edeceğiz programa. 1886'da Eugene Pottier kaleme almış. Beste ise Victor Parizo'ya ait. El Napa Mort yani o, o Ölmedi adlı şarkıda e, kanlı hafta sırasında kurşuna dizilen Eugene Varla, Gustav Fluren, Raoul Rigo ve Teofil Ferre'nin yanı sıra e, Maxim Dukan ve Alexandre Dumas gibi komün karşıtlarından da söz ediyordu Potier e, bize şimdi kariyeri boyunca seslendirdiği politik temalı parçalarla tanınan Mark Oje'den 1968 yılına ait bir yorumla dinliyoruz bu parçayı. El Nepamort. Mort. l'a tué à coups de chassepot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Faucheur rasant un prêt, comme on abat des pommes. Les Versaillais ont massacré pour le moins cent mille hommes et les cent mille assassinats. Voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achever les blessés dans leur lit, dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Faites qu'on était un fier temps à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier Vive la commune! Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Mark Ojre geldi açık radyo mikrofonlarına El Nepamort adlı parçayla. Ee, şu ana kadar dinlediğimiz şarkıların neredeyse tamamını 1870 ve 1880'lerde Eugène Potier ve Jean-Baptiste Clément yazmıştı. Ee, sıradaki parça ise biraz daha yakın tarihli ve Jean Ferrat imzasını taşıyor. Ee, Fera 1971'de komünün 100. yıl anısına yazmıştı parçayı ee, ve Potier ve Kleman'dan da bahsediyordu şarkının nakarat kısmında. Ee, programın ilk yarısında da belirtmiştim bu isimler komün yönetiminde yer almış kanlı haftada orduya karşı mücadele edip ölüme mahkum edilmiş iki sanatçı. Potier Amerika'ya kaçarak Klemansa ailesinin yanına sığınarak kurtarmış canını. E, 1880'deki genel af sonrasında ise Paris'e dönmüş ikisi de. Potye 1887'de, Clemence 1903'te bu şehirde hayata veda etmiş. Ee, şimdi biz de Jean Ferrat'dan dinliyoruz. Hem komünden bahsettiği hem de bu iki şairi andığı şarkısını La Commune. Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier. il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a cent ans, comme commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'étaient des menuisiers aux cent coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'étaient des forgerons devenus des moblots. Il y a cent ans, comme un commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a cent ans, Comme commune, comme ouvrier artisan, il se battait pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, C'était des fédérés qui plantait un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a cent ans, comme commune, comme l'espoir mis au charnier. Ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter potier il y a cent ans, comme commune, comme une étoile au firmament. Il s'éteignait pour la commune, écoute bien chanter, Jean Ferra'dan dinledik. La Commune e, bu haftanın kapanışını Paris Komünü'nden önce bir aşk şarkısı olarak yazılmasına rağmen zamanla komünün sembollerinden biri haline gelen bir parçayla yapacağız. E, Jean-Baptiste Clément 1866 yılında hem muhalif hareketin içinde yer alan e, hem de şarkılar yazan genç bir gazeteciydi. E, o tarihte sözlerini yazdı. Le Temps des Cerises yani Kiraz Mevsimi adlı şarkının bestesi için eski bir opera sanatçısı olan Antoine Renard'dan yardım istemişti. E, Renard şarkıyı repertuarına da aldı ve oldukça büyük ses getirdi. 1871'de e, komünün başlamasıyla Jean-Baptiste Clément burada da önemli bir rol üstlendi. Tıpkı idealist bir öğretmen olan Louis Michel gibi 21-28 Mayıs tarihleri arasında yani tam da kiraz mevsimine denk gelen kanlı hafta sırasında barikatlarda kalan son isimlerden biri olan Louis Michel arkadaşlarıyla birlikte Le Temps de Cerise mırıldanıyordu. Ee, zira şarkıda geçen açık bir yara kalbimde sakladığım hatıra e, ya da işte kan damlaları gibi düşen kirazlar gibi sözler o esnada yaşananlarla birebir uyum içindeydi. E, parçayı ilerleyen yıllarda Imontan'dan Muluci'ye, e, Nana Muscuri'den Lene Escudara'ya kadar birçok sanatçı kaydetti ama e, biz şimdi Fransız müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Juliette Greco'ya bırakıyoruz mikrofonu. Bu haftanın kapanış şarkısı Le Temps de Cerise'i seslendirmesi için önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Quand nous chanterons Le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles roues, la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant, dépendant de rêve. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en goutte de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir. Quand vous en serez autant des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des peines d'or. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir